Ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od njega uzvišenog. Ubjeđenje jedna je od najbitnijih osobina za svakog vjernika. Sve druge osobine izgrađuju se, nadograđuju se na ovu osobinu onaj koji nije ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, zar će strahovati od njega, zar će se nadati njemu, zar će obožavati samo njega, zar će biti zadovoljen Allahom subhanahu wa ta'ala, zar će ga voljeti i slično. Zato nije pogriješio Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala zasigurno kada je rekao prelijepe riječi koje bi se trebale ispisati zlatnim slovima kada bi se mogle, rekao je ubjeđenje je osnova, srž dijela srca, dakle svih drugih osobina, srčanih ibadeta, a srčani ibadeti su osnova srž tjelesnih ibadeta. Sve ono što činimo svojim udojima, dakle dok klanjamo, zikrimo, učimo Kur'an i ostale ibadete činimo, ništa od toga neće biti primljeno ukoliko naše srce ne bude čisto, ukoliko naše srce ne bude čisto ispravno, očišćeno, ukoliko se u njemu ne bude nalazila iskrenost, zadovoljstvo i ostalo, a ništa od tih osobina u srcu neće se naći dok se u njemu ne nađe ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi, što dolazi od njega. Kako doći do ubjeđenja? Kako kod sebe izgraditi ovu prijeko potrebnu osobinu? Prije svega, sve ono što nam treba, sve ono u čemu je koris za nas i sve ono čega se trebamo klonuti, sačuvati, ustegnuti i zaštititi od toga, sve to tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer se sve nalazi u njegovim rukama. U njegovoj vlasti je sve. On je taj koji daje i koji uskraćuje. On je taj koji iskušava i udaljava iskušenja od nas. Zato prije svega ovu osobinu na, za nas prijeko potrebnu tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. U svojim dovama ponizno i skrušeno obratimo se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i zatražimo od njega da nam podari ubjeđenja s kojim ćemo lakše podnositi iskušenja na Dunjaluku s kojim ćemo ravnosnije odazivati se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i ispunjavati ono što on od nas traži. Tražimo to u svojim dovama jer je i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam koji je zasigurno bio od Allahu i subhanahu wa ta'ala robova koji su imali najveće objeđenje na najvisočijem stepenu. Međutim, i pored toga, kako se prenosi u hadisima, rijetko kada bi ustao sa skupa, rijetko kada bi, kada bi sjedio sa svojim ashabima, ustao i otišao od njih, a da ne bi zatražio od Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo šta, između ostalog i jakina, ubjeđenja, s kojim će iskušenja na Dunjaluku postati im, postati im lakša. Nakon toga, nakon dove, iskrene, dove proučene iz poniznog, skrušenog srca Allahu subhanahu wa ta'ala i traženja u toj dovi od Allaha džela vala objeđenja. Nakon toga, ono što nam pomaže u izgradnji objeđenja, jakina, jeste traženje šariatskog znanja. Jeste traženje šariatskog znanja. Jer, ukoliko se sjećate, kada smo govorili o jakinu u objeđenju, iz čega se sastoji objeđenje, rekli smo iz ispravnog šariatskog znanja ispravnog, čistog, šerijatskog znanja i drugi dio, drugi uvjet da bismo imali ubeđenje pri sebi jeste da to šerijatsko ispravno znanje iz Kur'ana i sunneta obvlada nama, da ispuni naše srce. Zato nam je dakle potrebno da tražimo ispravno šerijatsko znanje. Ispravno šerijatsko znanje jeste znanje iz Kur'ana i sunneta i svako drugo znanje dakle koje ima osnovu u Kur'anu i sunnetu kako je rekao veliki islamski autoritet Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala al-ilmu قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولي الإرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان Ispravno znanje jeste ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik I što kažu ashabi tumačeći Allahov govor i govor njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. A nije znanje, već je ludost, već je glupost da se prihvatiš riječi nekoga drugog, a da se ostaviš riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasalam. Dakle, Ispravno šarijetsko znanje jeste znanje iz Kur'ana i sunneta. I trebamo težiti da se podučimo našoj lijepoj vjeri, vjerskim propisima iz Kur'ana i Sunneta. Što god se više budemo podučavali na spomenuti način svojoj vjeri, zasigurno ćemo i biti više ubjeđeniji, više ćemo biti ubjeđeniji u te šerijatske propise, šerijatske naredbe, šerijatske zabrane koje su nam došle u Kur'anu i Sunnetu. Zasigurno, proučavajući Kur'an, vraćajući se na Kur'an i na sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, najići ćemo na brojne uh, tekstove u kojima se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim lijepim imenima, uzvišenim svojstvima, njegovim radnjama, njegovim postupcima, pa ćemo zasigurno time više i upoznati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je najpreče znanje kojim bismo se trebali posvetiti da se podučavamo kuranskim ajitima i hadisima koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala. To je najpreče znanje i najbitnije znanje za nas. Zbog našeg nedovoljnog poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, onako kako se on opisao u svojoj knjizi, Kur'anu, ili kako ga je opisao Allahov poslanik alihi salatu wasalam u sunnetu, zbog toga jeste nam i ovakvo pridržavanje za din islam. Zbog toga što ne poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko bismo trebali poznavati i što ne poznajemo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam Muhammeda sallallahu alihi wasalam i šta je on sve pretrpio da nam dostavi vjeru onakva kakva je objavljena zbog toga nam je ovakvo pridržavanje za dini islam. Dakle, da bismo bili ubijeđeni, da bismo kod sebe izgradili ubijeđenje, moramo tražiti šarijetsko znanje. Da bismo radili, da bismo postupali, po šarijatskim propisima, po vjerskim propisima moramo imati znanje o tome. Moramo imati znanje o tome. I moramo, dakle, s tim znanjem izgrađivati svoje ubjeđenje. Odnosno, moramo nastojati da to znanje u potpunosti obvlada nama. Kada god nešto kažemo, da kažemo po znanju. Kada god nešto radimo, da radimo po znanju. To je, dakle, ubjeđenje. To je ubiđenje. Mnogi ljudi imaju znanje, međutim ne rade po tom znanju. Zašto? Zato što to znanje, makako ono bilo ispravno, nije obovladalo njima. Dakle, nemaju dovoljno ubjeđenja u te šerijetske propise. Kazali su islamski učenjaci, naši prethodnici, znanje koje stekneš tražit će od tebe da radiš po njemu, međutim nećeš raditi bez ubjeđenja nećeš, znaj dobro da nećeš moći raditi, činiti dijela, postupati po onom znanju kojeg si naučio bez ubjeđenja, dakle bez toga da to znanje obvlada tobom. Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, pripovjedao je da je Lukman, alihi salatu wasalam, oporučio svome sinu sljedeće. O sinčiću, znaj da je rad nemoguć bez ubjeđenja. Znaj da je nemoguće činiti dijela, raditi bez ubjeđenja, pa kada oslabi ubjeđenje, oslabi i rad, umanje se dijela. Kada oslabi ubjeđenje, oslabi rad, umanje se dijela. Svi mi dobro znamo koliko je vrijedno klanjati dobrovoljne namaze. U hadisima se spominje da nikada čovjek neće pasti na seždu, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala tom seždom neće podignuti njegov stepen kod sebe, Allaha subhanahu wa ta'ala. Nikada čovjek neće krenuti do džamije da obavi namaz, a da mu s jednim korakom neće se pisati dobro dijelo, a s drugim korakom pisati loše dijelo. Svi mi to znamo. Svi mi dobro znamo koliko je vrijedno udjeljivati sadaku. Jedan od sedmerice koji će biti u hladu arša na sudnjem danu, kada ne bude nikakvog drugog hlada, jeste i onaj koji je udjeljivao svoju sadaku, koji je udjeljivao milostinju, koji je udjeljivao svoj imetak potrebnima, skriveno, tajno. Svi mi dobro znamo da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao sadaka, ama baš nimalo neće umanjiti imetak. Naprotiv, sadaka će samo, dakle udjeljena milostinja, udjeljeni imetak bit će razlog bereketa, razlog povećavanja preostalog imetka. Svi mi dobro znamo koliko je vrijedno učiti Kur'an, da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao za svaki proučeni harf iz Kur'ani Kerima imamo jedno dobro dijelo koje se vrednuje do deset puta. Pa kaže, ja ne kažem da je elif la mim jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. Dok kažemo elif la mim, imamo 30 dobrih dijela. Dok proučimo suru al Fatiha koja ima 150 harfova u sebi, imamo 1500 dobrih dijela. Mi sve ovo znamo, međutim ne činimo to. Ne učinimo Kur'an, ne udjeljujemo svoj imetak. Da li klanjamo obavezne namaze pitanje? Danas mnogi, mnogi smatraju se muslimanima, ne klanjaju, ima ih čak, ne klanjaju nikako. A smatraju se muslimanima da o dobrovoljnim namazima ne govorimo. Zato zasigurno onaj koji nema objeđenja, onaj koji se nije podučio, i koji, kojem to znanje nije obvladalo, taj zasigurno neće činiti dijela, njegova dijela će se umanjiti. Zatim, ono što nam pomaže u izgradnju objeđenja čvrste vjere, jakina, jeste odbacivanje smutnji nejasnoća od sebe. Zato vjernik i vjernica trebali bi podučavati se upravo izbog ovoga šerijatskom znanju, ispravnom znanju kojim će zasigurno nakon Allahove dozvole odbacivati od sebe sve nejasnoće i smutnje. Da bismo također odbacili od sebe smutnje nejasnoće, nemojmo slušati svašta. Nemojmo čitati svašta. Nemojmo gledati svašta. Kao što ne jedemo svašta, ne pijemo svašta, biramo šta ćemo jesti, biramo šta ćemo piti, kako bi naše tijelo bilo zdravo, kako ne bismo ugrozili svoje zdravlje. Subhanallah, zar naša vjera nije preča da vodimo računa o njoj? Jer zbog vjere mi živimo i na Dunjaluku i na Hiretu, dok tijelo naše živi samo na Dunjaluku. Zato je preče da vodimo računa o svome srcu, o svojoj duši, o svojoj vjeri. Čime se to hrani naše srce? Čime se to hrani, napaja naša duša? Ne možemo svašta slušati i ne možemo od svakoga slušati. Danas mnogi govore, mnogi govore, imate ljude koji se napričaju i napričaju, satima bi mogli pričati bez da spomenu, rekao Allah, rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. A bolan, naša vjera izgrađena je na Kur'anu i na sunnetu. Ono što nam je bilo potrebno, to nam je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u svojoj knjizi, i dostavio preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Poslao ga da nam pojasni ono što se nalazi u njegovoj knjizi, Kur'an i Kerimu. I to je osnova naše vjere. Ono što nam je potrebno za našu vjeru, da bismo sutra došli pred Allaha subhanahu wa ta'ala kao njegovi pokorni robovi, kao muslimani, to se nalazi u Kur'anu i sunnetu. Zbog čega tražiti nešto drugo? Zbog čega slušati tamo neke filozofe koji filozofiraju, pričaju i pričaju, nagađaju, možda je ovo, možda je ono. Ono što je sigurno jeste što se nalazi u Kur'anu. Rekao je Allah, ma farratna fil kitabi min šej, mi u knjizijama baš ništa nismo izostavili. Rekao je Ebu Dar radijallahu ta'ala nije otišao od nas Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nije umro, sve dok nas nije obavijestio čak i onoj ptici koja se kreće po nebesima, na nebesima, sve dok nas nije obavijestio i o njoj, dao znanje o njoj, kada je obavijestio ashabe čak o tim pticama, zar da ih ne obavijesti o vjeri, o najbitnim vjerskim pitanjima, bez kojih čovjek ne može biti musliman, zasigurno ih je obavijestio. Zato ono što nam je potrebno i što nam je dovoljno nalazi se u Koran i Sunnetu. I slušajmo ljude, učimo od ljudi, čitajmo od ljudi. Ljudi koji govore, rekao je Allah, rekao je Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alihi wasallam. Kao što su i naši prethodnici, kada bi bili upitani, odgovarali bi, rekao Allah, rekao poslanik. Imam Ahmed Rahimehullahu ta'ala upitan je za vrijeme svoga života, kako su to pratili njegovi učenici i bilježili, 60.000 pitanja. 60.000 pitanja i na sve jedno pitanje odgovorio je, rekao Allah ili rekao je Allahov poslanik alihi salacom. To je znanje. I samo s tim znanjem možemo odbaciti od sebe smutnje, nejasnoće. Zato tražimo ispravno, šarijetsko znanje, udaljimo se od svake nejasnoće, od svake smutnje, udaljimo se od ljudi koji ne govore po kitabu Allahove knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu sam. Ne izlažimo svoja srca strelicama takvih ljudi. Takve strelice, strelice od takvih ljudi ulaze u naša srca i tekako brzo, međutim teško izlaze iz njih. Smutnje nejasnoće koje dolaze od filozofa, onih koji filozofiraju i vjeri, i vjeru kroje kako oni hoće, lahko, dakle, ulaze jer dolaze sa olakšicama, olakšavaju mnogo šta, ne treba ovo vjere, ne treba od ovo vjere, nisu to više ta vremena, treba se prilagoditi i slično, ljudima je to drago, olakša im što god moš više, samo nek se zove musliman, međutim, sutra, na sudnjem danu, iskusit će oni na svojoj koži te posljedice. To što su ih drugi zavodili i odvodili, neće odgovarati sutra za njih. Neće im moći ublažiti kaznu, a baš nimalo. Zato klonimo se onih koji ne podučavaju nas vjeri kako treba, koji nas ne podučavaju iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi salatusom, jer znajmo dobro da te smutnje i te sumnje i te nejasnoće teško izlaze iz naših srca. Zatim, ono što nas pomaže u izgradnju ubjeđenja, čvrste vjere i mnogobrojnih dobrih dijela radu po toj lijepoj vjeri dini islamu jeste čvrsta odluka. Jeste čvrsta odluka. Kada nešto naučimo, neće nam ništa koristiti to što smo naučili ukoliko čvrsto ne odlučimo, donesemo čvrstu odluku da ćemo postupati po naučenom. Naprotiv, to nam samo može biti dokaz protiv nas, ono što smo stekli, što smo naučili, što smo stekli od znanja. Zato, rekli su islamski učenjaci, briga za činjenjem dobrih dijela. Onaj koji se zabrini kada primijeti da ne čini dobra dijela, Kažu, briga za činjenjem dobrih dijela postiče na razmišljanje, da se čovjek preispita, da razmisli malo o svome stanju. A razmišljanje postiče na čvrstu odluku, sve jedan od nas, bez izuzetka. Kada malo obračuna se sa sobom, preispita svoje stanje, preispita svoj iman, preispita svoja dobra dijela i loša dijela, zabrinuće se. Nakon toga, ukoliko je iskren, ukoliko se boji za sebe, za svoju završnicu i na Dunjalku i na Ahiretu, čvrsto će odlučiti da svoj život mijenja na bolje. Pa kažu, briga za činjenjem dobrih dijela postiče na razmišljanje, a razmišljanje postiče na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi jekinu, ubjeđenju, a jekin, ubjeđenje, doprinosi mnogobrojnim dijelima. Briga za činjenjem dobrih dijela. Onaj ko se zabrine za svoja dobra dijela, kako će ih mnogo činiti, ha? to će ga postaknuti na razmišljanje. Nakon razmišljanja čvrsto će odlučiti, a čvrsta odluka postiče, doprinosi jakinu, ubjeđenju. Nakon čega čovjek čini, čini dobra djela. Zatim, ono što nas pomaže o izgradnji ispravnog vjerovanja, čvrstog vjerovanja, jekina, objeđenja, jeste i klonjenje zabranjenih stvari, klonjenje strasti, zabranjenih strasti i prohtjeva. Što god je čovjek udaljeniji od prohtjeva i strasti, to je njegova vjera bolja, to je njegova vjera čvršća, to je njegova vjera ispravnija, on je dakle većeg ubjeđenja. Kaže Ibn al-Qayyim rahimehullahu ta'ala, osnova bogobojaznosti jeste klonjenje zabranjenog, odnosno suprostavljanje nefsu. Osnova bogobojaznosti jeste suprostavljanje nefsu onome na što duša postiče, pa onoliko koliko se vjernici budu udaljavali od svoga nefsa, od duše koja postiče na zlo, dakle od prohtjeva, od strasti, toliko će toliko će i imati ubjeđenja. I zasigurno ono što nam pomaže u izgradnji ubjeđenja, čvrste vjere, jakina, jeste, dakle, e, razmišljanje o dokazima, razmišljanje o vjerskim dokazima, razmišljanje o naredbama, zabranama, njihovim mudrostima i slično. Jer i ono na Dunjaluku u što smo ubijeđeni, to smo ili vidjeli ili opipali, nekim dakle osjetilima, nekim čulima smo se uvjerili da je to tako. Isto tako, kada je u pitanju ahiret, kada su u pitanju šerijetske naredbe i zabrane, moramo ih dokučiti. Moramo razmišljati o njima. Moramo ih proučavati. Moramo opet, dakle, sticati šerijatsko znanje. Moramo se podučavati njima da bismo na kraju, da bismo na kraju bili ubijeđeni. Pogledajte, dakle, nekoliko puta vraćamo se na sticanje tog šerijatskog znanja i kako, pred kim sticati to šerijatsko znanje iz čega se ponovo, jeli, podcrtava i zaključuje da nema ubjeđenja bez ispravnog šerijatskog znanja. Ne može čovjek biti ubjeđen bez ispravnog šerijatskog znanja. Samo obmanjuju sebe i lažu sebe i druge oni koji kažu moj stav je ovo, moje mišljenje je ovo, ja smatram da treba ovo, kada ga upitaš za dokaz iz Allahove knjige, sunneta Allahovog poslanika alihi salatu sam ne zna. Ja mislim, ja mislim, ja mislim, ti nemaš šta da misliš ono što je potrebno za vjeru, to je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u svojoj knjizi Kur'anu i pojasnio na jeziku svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, kako do ubjeđenja, Prije svega molimo Allaha subhanahu wa ta'ala ponizno i skrušeno u svojim dovama da nam on podari ubjeđenje. Kao što je to činio i Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kao što je i Ibrahim alaihi salatu wasallam tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu se srce smiri, da bude ubjeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga tražimo ispravno šerijetsko znanje iz Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zatim odbacimo od sebe sve nejasnoće, sve smutnje, sve sumnje. Naučimo ispravno svoju vjeru i radimo po tome naučenom i sve ono što nam dođe mimo toga, ukoliko nema dokaz iz Kur'ana i sunneta, ostavimo se toga ostavimo se toga. Ono što je u Kur'anu i što je u vjerodostojnom sunetu, to nam je dovoljno. Kako su govorili naši ispravni prethodnici, stanite tamo gdje su stali ashabi. Praktikujte vjeru onako kako su praktikovali ashabi. Sustegnite se od onoga od čega su se sustegnuli oni, jer znajte dobro da vam je dovoljno ono što je bilo dovoljno njima znajte da vam je dovoljno ono što je bilo dovoljno njima, a njima je bilo dovoljno Kur'an, Allahova knjiga i sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu veselam. Allah djelavala za njih je na nekoliko mjesta u Kur'ani Kerimu rekao radijallahu anhum. Allah je zadovoljan njima. Allah je zadovoljan njima, ashabima, drugovima Allahovog poslanika, alaihi salatu veselam. Pa zbog čega da mi ne nastojimo biti kao oni? Zbog čega da vjeru ne praktikujemo kao oni? Pa da se nadamo Allahom zadovoljstvu. Kako je rekao ima Malik rahimehullahu ta'ala, neće se popraviti završnica ovoga ummeta, dakle ljudi koji će doći pred kraj ovoga ummeta neće se popraviti kada se povećaju iskušenja, smutnje, sumnje, nered zavlada, raširi se nevjera, nevjerstvo i ostalo, mnogoboštvo, neće se popraviti ljudi osim onako kako se popravila prethodnica ovoga ummeta, kako su se popravili ashabi. Nakon toga također čvrsto odlučimo, kada Allah subhanahu wa ta'ala molimo za objeđenje, kada tražimo ispravno širijesko znanje, odbacimo od sebe sumnje i smutnje, onda čvrsto odlučimo da ono što smo naučili sprovedemo u praksu, sprovedemo u rad, sprovedemo u dijelo. Zatim, ono što smo naučili od dobra da činimo, to radimo, ono što smo naučili da je loše, da to Allah ne voli, da to Allaha subhanahu wa ta'ala srdi, toga se klonimo. Klonimo se zabranjenih dijela, klonimo se zabranjenih strasti i prohtjeva. Naročito strasti i prohtjeva čuvajmo se dobro, jer je to jedan od najvećih razloga skretanja s pravog puta. Strasti i prohtjevi, odazivanje strastima i prohtjevima, a ostavljanje na drugoj strani Kur'ana i sunneta i zasigurno dakle razmišljajmo o svemu onome što je došlo u Koranu i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu uslam, razmišljajmo o Allahovim naredbama, o Allahovim zabranama, o Allahovim ajetima, stvaranjima u nama i oko nas, pa ćemo uz Allahovu dozvolu biti ubjeđeni u njega i sve ono što je došlo od njega. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih iskrenih, pokornih robova, Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari jako, čvrsto vjeru. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari objeđenje s kojim ćemo ravnosnije izvršavati njegove naredbe i kloniti se onoga što je zabranio, s kojim ćemo lakše podnositi iskušenja, ne da će tegobe koje nas snalaze na dunjaluku.